տոնական Եղևնին իր շուրջն էր հավաքել փոքրիկներին, որոնք իրենց երկով համոզում էին Եղևնուն փայլի ու լուսավորվի։ 1 2 3 4 Արդեն 2 տարի է Արցախի գլխավոր տոնածառը չի զարդարվում, չի շողում, նոր տարի չի ավետում, բայց քաղաքապետի տեղակալ Սուրեն Թամրազյանը կարծում է, որ այսօր տոնական եղևնին իր լույսերով տոնական շունչ կհաղորդի արցախցիներին։ Մենք փորձել ենք ուղղակի այսօր Ստեփանակերտում կազմակերպել եղևնու լուսերի բացումը։ Մեր ծրագրի նպատակն է ոչ թե Ստեփանակերտում տոնակատարություններ անցկացնել, այլ ուղղակի Ստեփանակերտին մեր փոքրիկ Ստեփանակերտցիներին շունչ բերել եւ մի փոքր աշխուժություն բերել իրանց կյանքում։ Եղևնու լույսերի հանդիսավոր բացման միջոցառմանը ներկա չէին Ձմեր Պապն ու Ձյունանուշը, բայց փոքրիկները համոզված են, որ իրենց նամակներն արդեն հասել են նրանց։ Այժմ անհամբերությամբ սպասում են նվերներին։ Ես Ձմեր Պապիկից ուզել եմ հեծանիվ։ Ես դեմ եմ բաբիկիտ, ուզում եմ հերախոս։ Եթե Ամերիկայի փոքրիկների ամանորյա երազանքը կոմիքսների հերոսներին տեսնելն է, շվեյցարիացիներին է տակ եղանակը, ապա արցախցիները մեկ երազանք ունեն, ուզում են, որ ձմերպապն իր պարկի մեջ խաղաղություն բերի։ Իմ երազանքը պահելու եմ միանշանակ այն, որ այս երեխաները, որոնք որ վառելու են այս տոնածառի լույսերը, մինչև իրենց ծերությունը մնան Ստեփանակերտ, մնան Արցախի հանրապետությունում։ Խաղաղությունն է, եկիր խաղաղնիկ գրև չինի, այս հոգնիկները ճանապարհը միշկանան չինի։ Ես ձմեր պապիցո ժամ խաղաղություն վեր մեր երկու մամեն չխաղաղնի, էլ պատերազմ չտեսնանք մենք։ Մի քանի օրից հրաժեշտ կտանք դժվարություններով լի 2021-ին, թե ինչ կբերի 2022-ը դեռ չգիտենք, բայց մեծ ու փոքր ուզում են հավատալ, որ այն կայունություն ու խաղաղություն կբերի Արցախին ու ողջ աշխարհին։ Անիա Բաղյան, Արցախ լրատվական։